الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsət edirəm. Yer üzündə olan insanların bir qismi ahirətə, əbədi həyata qovuşmağa can atır. Ölümü tez-tez yada salır və ölümdən sonraki həyata tədarük görür. Digərləri isə gəldi gedər dünyaya bağlanıb nəfslərin, nəfslərinin istəklərinə uyur ve Allah'ın karşısında sorgusal olunacaqlarını hiç düşünmürlər. Siz ise ey müminlər, tek Allahlığı kabul etmişsiniz. Allaha iman gətirmişsiniz. Namaz qılırsınız. Zəkat verirsiniz. ve elbette ki, Allaha, onun mərhəmətinə qovuşacağına ümid edirsiniz. Lakin biləsiniz, tohidi yaşayan və tovhidi təbliğ edən elə bir kimsə olmamışdır ki, Allah subhanahu teala onu imtihana çəkmiş olmasın. Uca Allah Quran-ı kərimdə bu xüsusda buyurur. Əhəsibən nəsu ən yutraku ən yəqulu əmənnə və hum lə yuftanun və ləqəd fətənnəl-ləzinə min qablihim fəliyələmənnəlləhu-ləzinə sadaku və ləyələmənnəl-kəzibin İnsanlar biz iman gətirdik demələri ilə onlardan əl çəkiləcəyini və imtihan olunmayacaqlarını güman edirlər. Onlardan əvvəlkiləri imtihana çəkmişik. Allah doğru danışanları da, yalancıları da aşkara çıxaracaqdır. Demək, mömin bəndənin imtihan ediləcəyi labiddir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşulduqda ki, ən çox kimlər imtihana çəkilir? Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşlar. Peyğəmbərlər və onlara daha çox oxşarlar və oxşarlar. Yəni, onların yolunu tutub gedənlər. Quranı açıb oxusanız, Peyğəmbərlərin başlarına nələr gəldiyinin şahidi olarsınız. Uca Allah onlar barədə xəbər verir, kafirləri qınayır və buyurur, Əfəkulləmə cəəkum rəsulun bimə lə təhvə ənfusukum istəkbərtum fəfəriqən kəzzəbtum və fəriqən təqtulun. Məyər hər dəfə sizə göndərilən elçi ürəyinizə yatmayan bir şey gətirdikdə, yəni tovhidi, tək Allahlığı sizə təbliğ etdikdə, siz təkəbbür göstərmədinizmi? onların bir qismini yalansı hesab edip diğerlerini öldürmədiniz mi? Görürsünüzmü? tarih boyu belə olub və qiyamətdə, kıyamette de işte belə devam edecektir. Her kim tovhidi yayırsa, vallahi ki, maniyələrlə rastlaşmalıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk vəhi nazil olduktan sonra sadiq hayat yoldaşının yanına gelir. Xədicə radiyallahu anhəyə başına gələnləri danışır. Xədicə radiyallahu anhə da ona Tövratı və İncili yaxşı bilən əmisi oğlu Varaq ibn Nəufəlin yanına getməyi təklif edir. Diqqət edin, Xədicə radiyallahu anhə ona nə falçının, nə baxazının, nə kahinin, nə başqa bir dələluzun yanına getməyi yox, məhz dini bilən alimin yanına getməyi təklif edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başına gələnləri Varaq ibn Nəufələ danışdıqda Varaqa Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verildiğini yəqin edir. Yəqin edir. Peyğəmbər ona nə deyir? Şəş qövmün səni yurdundan qovacağı zaman gənc olaydın, sağ olaydın. Diqqət edin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də təəccüblə soruşur. Məgər onlar məni qovacaqlarmı? təəccüb edir. Çünki 40 il ərzində Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm onlara bir pislik etməmişdi. Əksinə, onlar onu sevirdilər. Hətta ona əmin deyirdilər. Eytibar olması şəxs. Əmin. Lakin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm tövhidi yaymağa başladıqda ona qarşı təzik göstərdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Varaq abn-i Nəufəldən bunun niyəsini soruşur. Niyə? Niyə axı onlar mənə qarşı çıxacaqlar? Varaq ibn-i Nəufəl onun niyəsini bildirib deyir. Sənin gətirdiyinin bənzərini gətirən elə bir kişi olmamışdır ki, ona qarşı düşmənçilik etməsinlər. Yəni, tək Allahlığı yayan, tohidi təbliğ edən yer üzündə elə bir kimsə tapa bilməzsən ki, Ona qarşı iblis və iblisin tərəfdarları ədavət aparmasınlar. Vallahi ki, aparırlar, aparırlar və aparacaqlar da. Əgər siz tarixə nəzər salsanız, ha belə hazırki dövrdə dünyaya baş verənlərə baxsanız, görərsiniz ki, özlərini müsəlman sayan, lakin tovhid əhli olmayan, dırnaq arası müsəlmanlara heç kəs baş qoşmur. Heç kəsin onlarla işi yoxdur. Heç kəs onlardan ehtiyat etmir, çəkinmir, qorxmur. Kafirlər ancaq tohidi və tohid əhlinin qabağını almağa çalışırlar. Bu xüsusda Uca Allah Quran-ı Kerimdə belə buyurur. Yuridunə ən yutfiyun nurallahi bi əfvahim Allahu mutimmu nuri və ləv kərihəl kəfirun Onlar Allahın nurunu söndürmək istəyir. Tevhidin qabağını almaq istəyirlər. İstəyəcəklər. Lakin kafirlərin xoşuna gəlməsə də Allah öz nurunu yayacaqdır. Necə ki, 15 əsrdir yayır, bundan sonra da qiyamətə dək vallahi ki, yayacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz qohumlarını bir yerə yığır. Elə ki, tək Allahlığı onlara bildirir, onları tovhidə dəvət edir, Allahla onları qorxudur Hamısı ondan üz döndərir. Hətta doğma əmisi ona ölüm olsun sənə. Bizi buna bura bizi bura buna görə mi yığmısan deyir. Bundan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə qarşı təzyiqlər daha da artır. Ona öz həmqəbilələri, öz yaxınları tövhidi yaydığına görə dəlil, şair, sehirbaz, kahin və s. təhkiramlı sözlər deyirlər. Üzünə tüpürürlər. Başına zibil atırlar. Namazdayken dəvənin dörd qişasını getirip onun belinə qoyurlar. Paltarın ətəyi namazdayken onu boğurlar, öldürmək istəyirlər. Evinə girib həmsinin onu qətlə yetirmək istəyirlər. Sonralar onu zəhərləyirlər, sehirləyirlər. Lakin neyse elde edebilirler mi? Allah s.ə.v. onu koruyor. Yani bu dinin yayılmasının karşısını kafirler alabilirler. Görürsünüz kardeşler, Allah subhanahu teala en sevimli bendesini bile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi imtihana çekmiştir. En çok onu imtihana çekmiştir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu imtihanların hamısına dözmüştür. sebretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeler de bir olmuştur. Dikkat edin, Əbu Zər radiyallahu anh İslam dinini qəbul etmiş 6 nəfərin 6-cısıdır. Bir İslam dinini qəbul eləmiş 6 nəfərin 6-cısıdır. Məkkəyə gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görür. Üzünə baxanda ona aydın olur ki, bu adam yalan danışmaz. Mömin adamdır. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin üzü nur saçırdı. Əlini uzadır, şəhadəti gətirir müsəlman olur. O müsəlman olduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona deyir, ey Abu Zər, bunu heç kəsə bildirmə. Qayət öz qəbilənə, elə ki, bizim açıq aydın dəvət edəcəyimiz barədə eşitdin, gəlib qoşularsan bizə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu sözündən nə aydın olur? Aydın olur ki, onlar dəvəti açıq aydın yaymaqdan ehtiyat edirdilər. çekinirdiler. Aydın orucu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini itirmek istemir. Korkur ki onu tutup öldürerler. Lakin sahabesi Abu Zer radiyallahu anhu Allah yolunda şehit olmağı daha üstün tutur. Ve deyir, Ya Resulullah, Seni haqq ile gönderen Allaha and olsun ki, ben bunu onların arasında elan edəcəyəm. Və gəlir Kəbənin yanına. Gəlir yəni uca səslə çağırır, deyir, ey Qureyşlər, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Və Muhammed onun qulu və elçisidir. Müşriklər yığışıb onu o kibar döyür. Hələ o dövrdə İslamı qəbul etməmiş müşrik Abbas gəlir onların əlindən onu alır. Deyir, siz nə edirsiniz? İstəyirsiniz ki, bizimlə Rifar qəbləsi arasında olan ticarət əlaqələri pozulsun. Buraxın! Abu Zər radiyallahu qalxır ayağa, üzü gözü qan içində qayıdır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yanına. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm yenə ona təkidlə öz qəbiləsinə qayıtmağı xaiş edir. Abu Zər yenə razılaşmır. Ertəsi gün bir daha gəlir Kəbənin yanına, deyir, ey Qureyşlər, Əşhədu ən lə ilə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu. Qureyşlər yenə yığışıb onu döyür, yenə Abbas gəlir onu onların əlindən alır. Bu dəfə Abu Zər artıq özündən razı. Allah yolunda nəsə etmiş kimi çıxır, qayıdıb gedir qəbləsinə. Budur tuvhidi yayan kişilər və bu yolda hər cür əzab əziyyətə dözməyə razı olan insanlar. Abdullah ibn Hüzəfə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin məktubunu Xosrova aparmağa razılaşır. Bilirdilər ki, onun hüzurundan heç kəs salamat canını qurtarmır. Lakin Abdullah İbn Hüzəfə radiyallahu aparır. Aparır və Xosrovun hüzurunda özünü necə kişi kimi aparırsa, Allah s.ə.v. onun qəlbinə qorxu salır. Ona dəymir. Sadəcə deyir ki, onu saraydan çıxarın bayra. Allah ibn Huzəfə radiyallahu anh geri qayıdır. Sonra Allah subhanətə alə Xosruğu məhv edir. Nəhayət, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh dövründə Abdullah ibn Huzəfə öz sahabə dostları ilə biriyə Rumlulara əsir düşür. Rum hökumdarı onlara əvvəlcə qadın, pul, vəzifə təklif edir ki, onların tərəfinə geçsinlər. Sahabilərin heç biri buna razılaşmır, imanından dönmür. Və hökumdara deyirlər ki, əgər sən onların başçısını sındırsan, hamısını döndərə bilərsən. Başlayırlar Abdullah ibn Hüzəybə radiyallahu anhına işgəncələr verməyə. Başçılara da olur. Nə qədər işgəncələr verirlərsə, o bu işgəncələrə dözüb, əksinə sevinir ki, Allah onu tohid yolunda imtihana çəkir. Ad saxlayırlar, yanına donuz əpi qoyurlar ki, yesin. Baxmayaraq ki, donuz əpini Zəruri halda yemək olar, lakin Abdullah radiyallahu başa düşürdü ki, bunu yesə İslamı alçaqmış olacaq. Yemir. Allah rızası üçün şəhid olmağı daha üstün hesab edir. Və nəhayət gözünün qabağında başqa bir sahabəni qaynar bir yağın içinə salıb yandırırlar. Abdullah ağlamağa başlayır. Herakla xəbər verirlər ki, deyəsən yola gəlib. Çağır onun hüzuruna, deyir, deyəsən peşman olmuşsun. Deyir, nəyə görə? Deyir, axı ağlayırdın. Deyir, ay bədbəxt, ay yazıq. Siz dünyaya necə bağlanmışsınızsa, elə bilirsiniz ki, biz dünyada yaşamağı sevirik. Mən sevinirəm ki, qardaşım məndən qabaq Rəbbinə qovuşdu, şəhid oldu. Və Allaha yalvarıram ki, məni də tezliklə Allah öz mərhəmətinə qovuşdursun. Padişah baxır ki, bunları heç cür sındırmaq mümkün deyil. Axırda deyir, heç olmasa gəl mənim başımdan öp, səni azab edir. Deyir, bir şərtlə öpərəm ki, hamımızı azab edəsən. Buna da razılaşır. Başından ötür və Rəqil onları azad edir. Qayıdır, gəlir Ömər ibn Xattab radiyallahu yanına və Ömər qalxır ayağa yaxınlaşır. Deyir, hər birimizin borcudur ki, Abdullahın başından öpsün. Özü birinci öpür. Belə kişilər olur, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə bizdən əvvəlki ümmətlərdən misal çəkir. Uzun hekayədir, uzun hədisdir, qısa şəkildə sizə danışacam. Diqqətlə baxın. Deyir, sizdən əvvəl yaşamış bir xalqın padşahı və onun da bir sehirbazı olur. Sehirbaz qocalılıqda padşaha deyir, mən qocalmışam və artıq ömrüm başa çatıb. Yanıma bir uşaq göndər, ona öz elmimi, sehri öyrədim. Padişah onun yanına bir uşaq göndərir və sehirbaz ona sehir öyrətməyə başlayır. Sehirbazın evi ilə padişahın sarayı arasında bir rahib, təkallahlıq əqidəsində olan dindar mümin bir kimsə yaşayır. Bir gün uşaq rahibin yanına gəlir, onun dediklərini, yəni tovhidi qəbul edir, iman gətirir və tovhidi yaymağa başlayır. Nəhayət padişah bundan xəbər tutur, uşağı yanına çağırır. Ona o qədər işkəncə verir ki, axırda rahibin yerini bildirir. Rahibi huzuruna yetizdirir. Ona dinindən dön deyir, rahib dinindən dön. Mişarla rahibi iki yerə bölürlər. Sonra uşağa o qədər işkəncə verir ki, dinindən dönsün. Dönmür ki, dönmür. Nəhayət, padişah uşağı öldürmək üçün yollar axtarır. Bunun da faydası olur. Sonra uşaq ona görə nə deyir? Deyir, əgər sən məni öldürmək istəyirsənsə, cəmatı meydana yıx. Məni ağacın gövdəsinə bağla, ox qabından bir ox götür və bu uşağın Rəbbi Allahın adı ilə de və at. O zaman ancaq sən məni öldürə bilərsən. Yoxsa ki, Allah məni qoruyacaq. Padişah da buna inanır. Zamatı yığır meydana. 20 minə yaxın adam olur və oxu götür, Bismillah, Rabbil Quləm deyir, atır. Ox uşağın gizgahına batır, uşaq şəhid olur. Nəticəyə baxın. Meydanda olanların hamısı tək Allahlıq etiqadını qəbul edir. Hamısı. Padişah biraz da asanlaşır, qəzəblənir, əmr edir ki, xəndəklər qasınlar, xəndəklərdə od qalasınlar və dinindən dönməyən hər kəsi odda yandırsınlar. Heç kəs dinindən dönmür. Təzə iman gətirmiş insanların heç bir dinindən dönmür. Nəhayət, həmin o xəndəyin kənarına bir qadın, qucağında da südəmər körpəsini gətirirlər. Qadın tərəddüd edib dinindən dönmək istədikdə körpə dil açıb deyir, Anazam, səbirli ol, həqiqətən də sən haq yoldasan. Allahdan da hamımızın adından diləyirəm ki, Allah subhanahu teala bizlərə ölənə kimi haqq yolda olmağı nəsib etsin. Amin. Və hamımızın adından dua edib deyirəm, Allahümmə, ya müqəllibəl kulub səbbit qulubənə alə dinik. Ey qəlbləri sevirən Allahım, dinimizi, qəlbimizi dinin üzərində sabit et. Amin. Ya musarrifəl kulub sarrif qulubənə ilə taətik. Ey qəlbləri yönəldən Allahım, qəlblərimizi öz itayətinə yönəl.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 Sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir və deyir, Ya Rasulullah, mən səni hamıdan çox sevirəm. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona belə buyurur. Belə isə başına gələcək çətinliklərə hazır ol. Belə isə başına gələcək çətinliklərə hazır ol. Qardaşlar, sizə Allah yolunda əziyyətlərə məruz qalmış böyük şəxsiyyətlərdən, məşhur sahabələrdən biri haqda Xabbab ibn-i Əraq radiyallahu barədə qısa şəkildə xəbər verəcək. Xabbab ibn-i Əraq hələ uşaq ikən düşmənlər onu əsir götürür və körə edib Xoza Əli Ummu Əlmar adlı bir qadına satırlar. Nəhayət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə peyğəmbərlik verildiyi zaman Xabbab radiyallahu anh, İslamı qəbul edir, müsəlman olur. Ümmə Ammar bundan xəbər tutduqda əmr edir, Xəbbabın əl-qolunu qandallayıb səhraya gətirirlər. Qaynar qumun üstünə uzadıb, ona özündən gedənə də işgəncələr verirlər. Təpiri ilə yumruqlayırlar, dəmiri odda qızdırıb, onun bədəninə dağ basırlar. Lakin Xabbab radiyallahu anh dinindən dönmür ki, dönmür. Bu işgəncələr aylarla davam edir. Aylarla. Onun bədənində salamat yer qalmır. Vücudunun demək olar ki, hər yerinə dağ basırlar. Nəhayət, bir gün Peyğəmbər s.a.v. libasına bürünüb Kəbənin kölgəsində dincəldiyi zaman Xəbbab radiyallahu anh onun yanına gəlib deyir, Ya Rasulullah, Bizim üçün Allahdan kömək diləməyəcəksənmi? Bizim üçün Allaha dua etməyəcəksənmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurmuşdur. Sizdən əvvəl əqidəsində möhkəm olan elə kişilər var idi ki, kafirlər onları tutub torpağa bastırar, sonra da mişarla onları iki hissəyə bölərdilər. Və ya dəmir qaraqlarla onların başlarını sümüyədək darayardılar. Lakin bu işgəncələr onları dinlərindən döndərə bilməzdi. Vallahi, Allah bu dini tamamlayacaq. Vallahi, Allah bu dini tamamlayacaq. Hətta iş öyrəyərib çatacaq ki, atlı sənadan hədrəmavta səfər edəcək və yolda Allahdan başqa heç kəsdən və heç nədən qorxmayacaq. Siz isə tələsirsiniz. Diqqət edin, Peyğəmbər s.ə.v əvvəlcə Xabbabı daha çox əzab əziyyətə məruz qalmış insanları yada salır və öz gününə şükr etməyi, yəni səbirli olmağı ona tövsiyə edir. Sonra ona Allahın bu dini tamamlayacağını xəbər verir. Hələ Məkkə dövründə bunu deyir. Məkkə dövründə və nəhayət hicrətin 10-cu ilində Uca Allah Subhanahu wa Taala bu ayələri nazil edir. El-yevme ye'isellezine keferu min dinikum. Fela təxsəvhum vahsevhum vahşevhum. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve atmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum isləmə islam Bu gün kafirlər sizin dininizdən, yəni sizi dindən döndərməkdən əllərini üzdülər. Qiyamətə qədər heç nə edə bilməyəcək. Onlardan qorxmayın. Məndən qorxun. Bugün dininizi sizin üçün kamil etdim. Sizə olan nimətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim. O gündən bu günə də kafirlər bu dinə nəsə edə biliblərmi ki, bu gündən qiyamətə də işte nəsə edə bilsinlər. Vallahi ki, Allah subhanələ öz nurunu tamamlayacaq, hər tərəfə yayacaq. Heç 10 il keçmir ki, artıq müsəlmanlar həmnəmanlıq içində olub. Ərəb yarımadasında müsəlmanlar istədikləri kimi tohidi yaşaya bilirlər. Sahabilər bu tohidi bütün dünyaya yayıblar. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhının xilafəti dövründə bir gün Ömər bir məclisdə ikən Xabbab ibn-i Arafi yanına çağırır. Öz yanında otuzdurur və deyir, mənim yanında oturmağa bir sən, bir də Bilal layiqdir. Siz Allah yolunda çox əziyyətlər çəkmişsiniz. Onda Xabbab deyir, düzdür, ey müəminlərin əmri, lakin sən bilirsən ki, o vaxt Bilalı müdafiə edən, onu köləlikdən azad edən tapıldı. Məni isə zalimların əlindən almağa heç kəsin gücü çatmadı. Ömər ondan başına gələnləri danışmağı xaiş edir. Lakin Xəbbab azı günlərini yada salmaq istəmir. Ömər təkidlə Xəbbabdan keçmişini, başına gələnləri danışmağı xaiş etdikdə Xəbbab radiyallahu anh sadəcə köynəyini qaldırır, bədənində olan yanıqları ona göstərir. Ömər radiyallahu anh buna baxa bilmir. yüzünü ilə tutur və başlayır ağlamağa. Kardeşler, Uca Allah'ın bu ayəsini qulağınızda sırga edin. Əm hasibtum ən tedhulul cənnətə və lemme yətikum mətəlul ləzini xaləv min qablikum messetumul bəqsəu və darrâ və zulzilu həttə hatta yekûle və ləzini əmənu ma'hu mətə nəsrullah ələ inne nasrullah karib. Yoxsa siz elə güman edirsiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başlarına gələnlər sizin başınıza gəlmədən cənnətə daxil olacaqsınız. Onlara belə kasıblıqlar, belə xəstəliklər üz vermiş, belə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onun yanında olan möminlər Allahın köməyi nə vaxt gələcək dedilər. Ayənin axırında Allah vəd verir. Həqiqətən Allahın köməyi yaxındır. Yaxın olduğunu da yaxın zamanda onlara göstərir, sübut edir. Nəhayət ayələr nazil olur. İzə cəə nəsrullahi vəl-fəth və rəytən nəsə yədxulunə fi dinilləhi əfvəcə. Fəsəbbih bihamd rabbikə və istəxfirhu innəhu kənə təvvəbə. Zəfər gəldiyi zaman, artıq hicrətin 10-cu ilində müsəlmanlara zəfər gəldi. İnsanlar dəstə-dəstə Allahın dininə gəlməyə başlayır. Budur Allahın köməyi. Həqiqətən Allahın köməyi yaxındır. Lakin biləsiniz, qardaşlar, bu kömək ancaq o kimsələrə yaxındır ki, onlar Allahın tovhidini yaşayır və cəmaata, insanlara təbliğ edir. Allah əbəs yerə Quran-ı kərimdə demir ki, İn tənsurullahə yansur. Əgər siz Allahın dininin yayılmasına köməklik etsəniz, Allah da sizə kömək edər. Demək, köməklik göstərməsəniz, Allah da sizə kömək etməyəcək. Və yenə Allaha hamımızın adından dua edir. Allah'a deyirəm, Allahümmə ya müqəllibəl qulub, təbbit qulubənə alə dinik, Allahümmə ya musarifəl qulub, sarif qulubənə alə taatif.